Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Dobar dan, uvaženi slušalci. U narednih 20 minuta čućete još jednu epizodu emisije Poezija sa stilom, posvećene reafirmaciji kanonskih pjesnika iz Crne Gore i oživljavanju njihovog manje poznatog stvaralaštva, i to onog koje najbolje komunicira sa savremenim slušalcima i vremenom i situacijom kojim živimo. Ovaj serijal promoviše i savremene pjesnike, čije pjesme još nijesu imale recepciju koju zaslužuju. Današnja emisija posvećena je Aleksandru Lesu Ivanoviću. Najznačajniji pjesnik moderne crnogorske poezije Aleksandar Leso Ivanović rođen je 21. novembra 1911. na Cetinju. Leso je povodom svog rođenja kazao Ja sam bio mnogo više ravnodušan prema datumu rođenja nego prema činjenici da sam uopšte rođen. Na Cetinju je završio nižu gimnaziju. Prije rata radio je u Higijenskom zavodu, a poslije oslobođenja u Ministarstvu prosvijete i Narodnoj knjizi na Cetinju. Posljednjih desetak godina bio je lektor lista pobjeda. Ivanović potiče iz činovničke porodice. Radio je kao činovnik što je smatrao najvećom greškom koju je u životu napravio – Kao darovitom muzičaru dodijeljena mu je stipendija, ali se nije upisao u muzičku školu. Imao je želju da studira likovnu akademiju u Beogradu, no ni ta želja nije mu se ispunila. Nakon četiri razreda gimnazije postao je dio državne službe. Kao mladić ostao je bez oca, braće i sestara. Živio je skromno. Pred sam drugi svjetski rat se oženio živio je boemskim životom i bio istinski pjesnik kojem je poezija ispunjavala boemski život. Umro je 1965. na Cetinju. Najvažnija dijela Aleksandra Lesa Ivanovića su stihovi iz 1950. Čapuru kršu iz 1960. i lirika Crne gore od 1918. do 1960. Činjenica da je Aleksandar Leso Ivanović ostavio iza sebe samo mali broj pjesama i obimom nevelik opus, može samo da naglasi značaj i doseg njegove poezije. Sreten Perović konstatuje da u čitavom bogatstvu raznorodnih stvaralačkih glasova sa svim osoben pjesnički kod predstavlja tek po obimu skromni opus Aleksandra Lesa Ivanovića, atipičnog pjesnika i ne manje atipičnog građanina drevnog duhovnog cetinja. Dijelo jednog od izuzetno rijetkih crnogoraca koji je uspjevao da stvara i traje, kako sam reče, s bodljama unutra okrenutim. Upravo iz tog razloga morali bismo više cijeniti ličnost koja je uspjela da tako malim opusom ostane zauvijek upisana u istoriju kulture jednog naroda. Značaj koji jedno umjetničko dijelo ima za jednu kulturu – ne mjeri se njegovim obimom, nego njegovim uticajem i kvalitetom. Veliki crnogorski pjesnik i likovni kritičar Mladen Bompar zapisao je o lesu sljedeće. Aleksandar Ivanović je bio slikar čih likovnih ostvarenja nema. Ili, da budem precizniji, ja ih nije sam vidio. Međutim, vizuelnosti je puna njegova poezija. Ne slučajno, U jednom eseju iz 1984. koji je pratio izložbu Cetinje i likovna umjetnost, između ostalog, zapisao sam Stvaraoce na ovim prostorima nije mimo ilazilo usamljeničko gorčenje. Neki su, bježeći od površnosti sredine, utonuli u sobstvene košmare ili konačnost. Znali su bespovratno zalagati svoje mogućnosti, što više trpjeti haranje stvarnosti da bi riješili golu egzistenciju. Za ovo nema ljepšeg primjera od predsmrtnog pisma Aleksandra Ivanovića. Dolazi jesen, pa zima, sa maglama, sa kišama, smećevama. To je njihova obavezna pratnja. A kad stignu, zateći će kod mene bolest, siromaštinu, brige. To je opet moja obavezna pratnja. S istorijske distance mora se ispraviti jedna rečenica, mora joj se dati novi smisao. Lesovu rečenicu iz predgovora zbirci poezije stihovi. Naime, Leso je u tom predgovoru napisao da je svojim načinom života potpuno zapečatio svoju sudbinu kao književnika. 65 godina nakon te rečenice mi možemo reći da je Leco jeste zapečatio svoju sudbinu književnika, ali je zapečatio svojim pjesmama i zapečatio je sebe kao jednog od najvažnijih pjesničkih figura u crnogorskoj književnosti. I ništa drugo predamnom se nije zbilo. O, ništa. Ništa drugo do samo to. A u duši je sjetno zaiskrilo uspomena mutnih i sjećanja stopa. Ovim stihovima iz pjesme Lokva dao bi se predstaviti uticaj koji je poezija koju je pisao Leso Ivanović imala na crnogorsku književnost i na čitaoca. Da ništa drugo nije napisao osim pjesama kao što su Ljudi sjenke, Čapuru kršu ili Jutro jugova, da nije napisao ništa osim stiha, ali sa bodljama unutra okrenutim, ostao bi zapamćen u jeziku ljudi, u jeziku svakodnevice kao pjesnik od čijeg stiha duša sjetno zaiskri. Nema većeg priznanja za pjesnika od toga kad njegov stih uđe u svakodnevni govor i postane fraza. Kada vam se za dušu uhvate stihovi neuhvatljivim nitima, kad vas duboko zaboli tuđa tuga i nesreća, kad vam se pričini u duši da vidite oblak koji vidi neko drugi, kada saznate da ste i vi duboko tužni i sjetni, ali da toga nijeste svjesni, kada vam pjesnik sa jednom rečenicom, kao na primjer nekad je za tugu dosta, uđe u dušu i potpuno je ogoli, a da to nijeste htjeli ni tražili, e tada znate da pred vama stoji pjesnik. To je leso u pjesmama kao što su niti neuhvatljive, poslije mladosti, polišću kišne kapi, bajka o kišnom danu. Kada čitajući ili govoreći stihove osjetite strast, mudrost, stvaralačku snagu, vladanje misterijom i bojom i koje se ne mogu naučiti niti se mogu simulirati, tada znate da čitate vrhove poezije. Pjesnik Leso Ivanović je Cetinski Vivaldi, koji je poezijom opjevao sva četiri godišnja doba na Cetinju, čiju ljepotu svi vide koji ikad tuda prođu, ali samo oko pjesnikovo može da je tako neprolazno i lijepo opiše. Cetinska godišnja doba u njegovoj poeziji postaju sve prisutna. Svi koji su ikad stali na cetinski kamen mogu da prepoznaju prirodu u njegovim pjesmama, a oni koji nijesu mogu samo da požele da je vide, makar na tren. Iako znamo da je poezija imitacija prirode, kako su to smatrali antički filozofi poput Platona, poezija ponekad nadmaši sve što naše oko može da doživi prosto gledajući u tu prirodu. Pjesnik prirodu stvara, dok je u rijetkom duhovnom stanju u kojem on tako lako, u nekoj vrsti začaranosti, u svakoj stvari pronalazi dragocjenost koja je u njoj skrivena – Takve pjesme su one poput otvaranje jednog prozora pred zalazak sunca, tuga za nebom, dan se gasi, po lišću kišne kapi, lipe mirišu, ljetnji oblaci, vjetar, jesen, kiše jesenje, pahulje, proljeće u okupiranom gradu i druge. osim prirode, Leso je bolje nego jedan naš pjesnik opisao najveću figuru crnogorske književnosti. On je to postigao u svega tri pjesme. Potonja, Ura, Rada, Tomova, Vizija i Biljarda. Ova pjesnička trilogija o Njegošu je najuspjelije dijelo o velikome pjesniku. U prvoj je opjevao smrt vladike, u drugoj invocirao trenutak nastanka džinovske poezije i gorskog avijenca, a u trećoj stogodišnju, to jest vječnu tugu grada i biljarde zbog smrti odlaska njegovog vladara. Može li pjesnik više dati i odati priznanje jednoj tradiciji nego što su to ove tri pjesme učinile? U ovim pjesmama ostvaran je onaj ničeanski most preko puste rijeke zbivanja, u kojima, kako napominje Flaker, kroz prazne prostore vremena jedan div zove drugoga i razgovor visokih duhova teče dalje, a da ga ne smeta objesna buka patuljaka koji pužu pod njima. Osim mini ciklusa pjesama o Njegošu i mini ciklusa pjesama o cetinskim godišnjim dobima, Leso ima i mini ciklus pjesama o usamljenom i tužnom čovjeku pjesniku. Tu spadaju pjesme poput Čapuru kršu, Pjesnik, Ljudi sjenke i druge. Leso u tim pjesmama pjeva o mladosti, o tugi, samoći i nemoći, o ljubavi tihoj i čežnjivoj. To su pjesme sa širokim spektrom tema i osjećanja zastupljenim u njima. U njima se Leso ostvaruje kao pjesnik modernog senzibiliteta i pjesnik čija lirika pripada, kako je to definisala kritika, žanru intimističke lirike. Kako intimistička lirika kao žanr lirske poezije ne zaokružuje Lesovo bavljanje poezijom, ona ipak jeste zastupljena u njegovim reprezentativnim pjesmama, u kojima on ostvaruje načelo literarnosti teksta i pjesničkog jezika, u smislu devijacije od norme i odstupanja od uobičajenog, te ostvaruje, prema Lešiću, onaj valerijevski poziv da svako pjesničko dijelo u jezičkom pogledu je izuzetno ili uopšte nije pjesničko dijelo. Njegova poezija je dominantno intimistička ili, kako kaže Milorad Stojević, prava nadahnutost i prava poezija u stihovima Aleksandra Ivanovića najviše i najtrajnije je prisutna u pjesmama u kojima otkriva intimni svijet i svoju sudbinu, slomljenom oku, kari šabanovi, žalba mrtvom drugu, sužanj na kamenu, u susret nebu, ljudi sjenke. Čapuru u kršu daljini svakoj dio sam srca dao, na rodnom kršu ostao prepolovljen, ko suhi čapur u kamenu rastao, koprivom ljutom i dračom zakorovljen. Riječju Čapur i pjesmom Čapuru kršu može se predstaviti poezija Lesa Ivanovića kao u Orahovoj ljusci izvan lesove biografije sa kojom bismo ovu pjesmu mogli uvezati i kojom bismo je mogli objašnjavati do krajnjih granica tumačenja, učitavati, dočaravati i sl. Ova pjesma je, kako je to i ustvrdio i Milorad Stojović povodom lesove poezije, trajna poetska ljepota. Pjesma Čapuru kršu kao i cijela lesova, obimom nevelika poezija, primjer je poezije koja zauvijek ostaje u jednom jeziku – primjer je poezije koja obogaćuje taj jezik i nudi jeziku i njegovim govornicima slike i zvuke iz kojih izlači esenciju ljudske egzistencije i ljudske patnje i daje mu otisak tajanstvene ljepote i neprolaznosti koju samorođeni pjesnik kao što je bio Leso Ivanović može dati. Poezijom Aleksandra Lesa Ivanovića crnogorski jezik dobio je estetski nivo u stvaranju. Crnogorski jezik dobio je glas i pjevanje univerzalno i životno, sveobuhvatno, kako je to dobio sa Njegošem i kako se to nastavilo sa Lesom i drugim rijetkim crnogorskim pjesnicima. Ako je tačna Borgesovska misa o jedan pisac ili pjesnik stvara svoje prethodnike isto onoliko koliko ti prethodnici stvaraju njega, onda ćemo shvatiti koliko je Njegoševa poetska riječ i misao prisutna u Lesovoj poeziji, ali ne kao vidljiv i jasan pečat, već je više prisutan onaj lirski Njegoš, koji samo bljesne u Lesovoj poeziji kroz neku riječ stih, brzu misao. Isto toliko Leso i njegova poezija objašnjava i oslikava onu tegobu koja vlada u njegoševoj poeziji, a koja se proteže preko Lesovog vremena i poezije, pa sve do današnjih dana i savremene poezije, a koja se može oslikati pjesničkim usudom Crne Gore, od jedne slamke među vihorove, preko suhog čapura u kamen uraslog, do samo na vjetru bora ili jabuke na vjetru ta misao, ta patnja koja je nit koja povezuje crnogorske pjesnike od Njegoša na ovamo, najbolje izražena u pjesmi Jutro jugova, a koju je Leso nazvao ili bolje rečeno izrazio riječima Tuga prastara. Slomite neka tuga prastara, što je i predak ćutke tugova, uzmukli zveket lastara u davna neka Jutra jugova. Milorad Stojović je, uvrtavajući Lesove pjesme u svoju antologiju crnogorske poezije i priređujući njegovu zbirku poezije za biblioteku Luča, shvatao i osjetio da Lesova poezija pripada onim rijetkim momentima u crnogorskoj pjesničkoj panorami čija riječ, ali i sam život pjesnika jesu integralni dio te panorame o teškoj sudbini i istoriji Crne Gore i koji određuju njen umjetnički izraz, ali i njeno crnogorsko biće u cijelini. da čujemo sada muzičku numero, a nakon toga stihovi Lesa Ivanovića. Poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. poezija sa stilom. Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo. Jutra Jugova skriše se u oku modri bregovi, skupi se vidik u krug najuži. Cestama kruže lišća zbjegovi i navriješe kiše, zajuži. Pogledaš puti lišćem zasuti, u sjetnu želju misli potonu. Svi srcu dragi, blizu da su ti, kao da čekaš uru potonju. Slomite neka tuga prastara, što i predak ćutke tugova uzmukli zveket starih lastara u davna neka jutra jugova. Jesen Opet je jesen stigla sa svojom sivom pratnjom, maglom i kišom i vlagom i ljudskom patnjom. Mutne je vode i prozori mokri snimaju, i svi je ljudi u očima imaju. Je li to odraz kao u oknima, jesen je ove u ljudskim očima, ili kroz nju mutnu prolazeći zanesen, to svako nosi s sobom svoju jesen. ljudi sjenke. Ima na svijetu mirnih, dobrih ljudi, što kroz život nečujno i tiho gaze. Kao da nogom stupaju po pamuku, a naše oči nikad ne opaze, ni njih, ni njinu tihu radost ili muku. Ima čutljivih patnika na svijetu što se samo umorno i gorko nasmiješe na ljude kad se o njih teško ogriješe i suminu ih nevini. Nalik cvijetu i ima ljudi usamljenih i bonih, sa obrazima upalim i žutim, što ne čuje im se ni smijeha, ni plača, što žive kao samotna i divlja drača, ali sa bodljama unutra okrenutim. Da ni jedna nikog ne ogrebe i da ni jednom nikoga ne ubodu, do samo svoje rođeno srce i sebe. Njih ne vidi naše oko kad ih srijeta, neka tiho prođu mimogradu mirnu, jer nikog ni oni laktom ne dodirnu u vječnoj gužvi i vrevi ovog svijeta. I žive oni tako nečujni, neveseli i mile kao sjenke, kao vrijeme i sati. I tek kad umru, slomljeni i uveli, objave crni posmrtni plakati da su i oni sa nama živjeli. Kari Šabanovi. Sjećanje iz djetinstva. Sjećanje me lakom tugom ovi, veče slazi i miriše lipa. Kroz sumrak se čuje kolska škripa. S puta idu Kari Šabanovi. Mi u susret otrčimo k njima, a Kari nas vrate srećne kući i sivom nas džadom truckajući opređenim šapću drumovima mili dani, moji sni nestali, kao da ste svi ujutro neko na kare se kradom ukrcali i otišli od mene daleko. Zalud uho sad zvukove lovi, zalud oko daljinama pipa, davno više ne čuje se škripa. Niti idu kari šabanovi. Uvaženi slušalci, čuli ste neke od stihova Aleksandra Lesa Ivanovića. Tim završavamo današnju epizodu emisije Poezija sa stilom, koju Antena M realizuje u saradnji sa Ministarstvom kulture. Sljedećeg petka neki novi crnogorski pjesnik i novi stihovi. Do tada pozdrav od Ethema Mandića, Biljane Bakić i Mirjane Dragaš. Poezija sa stilom – Crnogorska poezija u funkciji medijske pismenosti. Birajmo šta slušamo i čitamo.